ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ثم اما بعد ماذا لشمس كوثر شخص أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر və biz də dedik ki, bu məd əlamətinin əlamətidir, yəni məd hərəkətini və ya məd işarəsidir. Məd işarəsi də uzatmaq deməkdir. Yəni, bu sözdə uzatmaq lazımdır. Ən azı 2 və ya 4 hərəkət. Hafsanın sınqirayətinə görə, yəni, bunun adı Məddül Multasıldır, şabəsimizə keçir. 2 və ya 4 hərəkət uzatmaq miqdarda caizdir. Yəni, Mintalik Şatibiyyə, Şatibiyyədən gələn yola göre dört hərəkət, dur, ə, tayyib gələn yola isə iki hərəkət meydanda uzandır. Ondan sonra ə, ə, əlif bil ayn, biz dedik ki, əlif bil ayn bir yerdə gələrsə, bu zaman ayn uzandır. Ə, çünki ayn e, tevassul harflerindendir. Yani orta bir harftir. Yani ses gelir ve dayanır. Eğer sukunda olarsa. qaynə nundan sonra fikir verir belə bir xət var. Alaca bir xət. Və bu xətdə iki hərəkə uzatmanı bildirir. İnnə ə'qaynə kəlkəvtər. Ə'qaynə kəlkəvtər. Və sözün sonunda əl-kəvtəra olduğu halda dayandığımız zaman əl-kəvtər dedik və biz bu qaydanı dedik ki, əgər ə-i-u və ə fiikum olarsa bu zaman vəqt etdiyimiz zaman, dayandığımız zaman sukunlu halda oxuyuruq. Əl-Kəvthar Ayənin sonu İnna a'tayna kəvthara olduğu halda dayandığımız zaman Əl-Kəvthar deyə dayanırıq. Həmçinin ra hərfi təcvid elmində və Quran və qiraq elmində müxtəlif sifətlərə malik olan hərflərdəndir. Yəni, nə deməkdir? Bəzi hallarda ra hərfi qalın və bəzi hallarda ra hərfi incəqmür. Əgər ra hərfinin hərəkəsi fəthə və ya damma olarsa, bu zaman ra hərfi qalın oxunur. Əgər ra hərfinin hərəkəsi, yəni baxın, əl-kəvfəra, ra hərfi, ra hərfinin hərəkəsi nədir? Fəthədir. Bu zaman ra hərfi qalın oxunur. Misal, İnna a'taynəkəl kəvfər İntər İndi incə oxusan, artık fərqi yəni hiss etmiyorlar. İnna a'taynakal kevser. Gördünüz? El kevser. Olmaz. El kevser. Bu daha düzgün döker. İkinci ayet. Buyur kardeşim. Fasalli Vəsalli li rabbikə vərhəm. Ümumən, Quran elmində belə bir qayda var. Əgər iki eyni hərif yan dayan gələrsə, birinci hərfin hərəkəsinə fikir vermək lazımdır ki, ixtilas olmasın. İxtilas yəni hərəkədə tələsmək. Hərəkədə tələsmək. Məsələn, əgər qarib fikir verim, fəsalli li rabbikə. Fəsalli iki dənələn, li rabbikə ikinci ləm. Və burada ləmlər, iki dənələn bir dal-dabal gəldi. Və əgər biz birinci ləmin hərəkəsinə fikir verməsək, bu zaman birinci ləmin hərəkəsində ixtilas edəcək, yəni tələsəcək. Və bu da ol olmaz. Və bu da bir qiraqlardan biridir. Hapşanasın qiraqına görə isə heç bir ixtilas yoxdur. Yəni, heç bir tələsmə, heç bir hərəkədən tələsmə yoxdur. Yəni, hərəkətin üçdə bir hissəsini, hərəkənin üçdə bir hissəsini əda edib, üçdə iki, üçdə iki hissəsini isə əda etməməyi bilir ixtilas. Məsələn, əgər qari təsalli sözündə diqqət yetirməsə, onda oxuyacaq ki, təsalli rabbikə, təsalli rabbikə, təsalli rabbikə, təsalli rabbikə. Və bu zaman hərəkəni düzgün bir şəkildə əda etməyərək ixtilasa yol verəcək ki, və bu da Həsənas qiraqində ixtilas yol verilməzdir və olmaz. Ona görə lənnə lən, minlə min, nunla nun və başqa bir hərəkələr, hərəkələr bir-birinin dalınca gələrsə eyni oxşar hərəkələr, bu zaman birinci eyni olan her harfi veya harekenin harekesine fikir verilir ki bari bunları düzgün bir şekilde okusun. Fesalli li rabbike. Fesalli li rabbike. Eğer bunu fikir vermesey bu zaman fesalli rabbike değil. Fesalli rabbike. Fesalli rabbike. Ve bu da idgamdır ve bu da düzgün bir şekilde okumuş değil. Ona göre fesalli li rabbike. Fesalli li rabbike diye okunacaktır. Həmçinin one half, one half fikir verirsiniz ki, ondan sonra əlif var, əlifdən sonra vəslə əlamətidir. Vəslə, yəni belə bir yəni vergül şəklində olan bir əlamətdir və bu da o deməkdir ki, sözü və ya hərfi və ya sözü bir-birinə birləşdirir. One half. Yəni, vav hərfini dedikdən sonra birbaşa nun hərfinə keçməlisən. One half. Və həmçinin sözün sonunda yenə də ra hərfi gəlir. Və biz bir ki, ra hərfi o hərflərdəndir ki, bəzi hallarda incə və bəzi hallarda isə qalmaqlıq. Yenə də deyirəm, əgər ra hərfinin hərəkəsi fətli olarsa və ya ra özü sütunlu olarsa, bu misalda olduğu kimi baxın, one half sütunlu olarsa və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə, bundan olarsa, bunun burada nədir fəthədir? One half. Və ya damma olarsa, bu zaman ra hərfi qalın bir şəkildə oxunar. One half. One half. One half. One half. One half. Deyə oxunur incə bir şəkildə oxunması düzgün deyil. Fəsalli, fəsalli li rabbikə one half. Həmçin bə hərfi şəddəlidir və bə hərfində şəddə olmasına baxmayaraq bu hərfdə dayanmaq və bunu etmək olmaz. Ona görə bəzi qarilər oxuduğu zaman fikir versən, oxuyurlar ki, Fəsalli li rabbikə, li rabbikə, li rabbikə, yəni dəni uzad, uzadır. Və bilmək lazım ki, uzadan əhvəl ikidir, mindən nun. Əgər bu iki əhvəl <clears throat> kəbbəli gələrsə, yalnız bu zaman bu iki hərf uzadılır, başqa hərflərdə uzadılır. Həmçin ləm hərfi. Ləm hərfi də şəddədir. Yəni, çoxlu qiraatçilərdən və ya oxuyanların eşidir ki, oxuyurlar ki, fəsallili rabbikə, fəsallili rabbikə. Və bu cür oxunuş da düzgün deyil, çünki ləm hərfinin sifətlərində, ləm hərfində istifalə, uzatma sifəti yoxdur. İstifalə, yəni uzatma sifəti yoxdur. Ona görə bu sözü fəsallili rabbikə və ya qayril məqdubi aleyhim vələddar unutmaq düzgün deyil, çünki ləm hərfində istifa və sifəti yoxdur. Ona görə bunu oxumaq lazımdır ki, fəsalli, fəsalli, fəsalli, fəsalli li rabbikə, fəsalli li rabbikə vənhar. Buyurun, üçüncü ayət. كلا وسمي كل حرف غنة بدا əgər nunla min şəddəli olarsa, bu zaman ə, e, bu iki hərfi uzat və bunə et və uzatma miqdarı iki hərəkədir. İnnə, innə və bu ə, e, nun və mində qarı oxuyarkən üç qismə bölünür. Yəni bu sözü. Birinci qisim qünnəni ümumən etmir və ya uzatmır və deyir ki, innə, innə, oxuduğu zaman deyir, innə şəni əkə, innə şəni əkə. Və bu da düzgün oxunuş deyil Quran elində. Amma ərəb dilində heç bir problem yoxdur. Ərəb dilində bu formada deyə bilər. Amma Quran kəlmə oxu, oxuduğu zaman innə. İkinci qrup qünnə e, edir və uzatmanı həddən artıq çox edir. Və deyir ki, innə şəni İnne şəniyət. Və bu cür oxunuşdur düzgün deyil. Üçüncü qrup düzgün oxuyanlardır. Hansı ki bunlar burna edir, yəni səsi burundan çıxardır və iki hərfə miqdarını uzadır. İnnə, innə. Yəni iki hərfə iki barmağın qaldırılması bir, yəni, vaxt, yəni vaxtı ilə məsələn. İnnə, innə iki barmağı yəni qaldırdığı vaxt yəni müddətində uzatma iki hərəkə deyilir və ya iki dənə hərəkənin birləşməsi vaxtı. Məsələn, ə, ə, i, i, u, u. Buna deyirlər nə? İki hərəkə, yəni iki dənə hərəkənin birləşməsi vaxtı. Şəni ətə huval, huval, əbə, əbə. Bayaq oxuduq ki, İnnə şəni ətə huval, Cavab. Ədə nədir? Bu və qutbucət hərflərindəndir. Alqara edilir və qutbucət hərfləri neçə dənədir? 5 dənədir. Hansıdır? Hansıdır? Müəllim, hansıdır qutbucət hərfləri? Qutbucət hərfləri hansıdır? Qutbucət hərfləri hansıdır? Utbucə hərfləri hərflərə deyilər. Utbucədir hərfləri hansıdır? Utbucə və bu 5 dənə hərfi əzbərləmək üçün də biz dedik ki, bir dənə söz var. Bunu əzbərləsək, bu hərflər yadda qalacaq. Utbucə. Utbucə, yəni qaf, qaf, bə, dildən, yəni bu hərflər, bu sözün hərfələrini götürsən, yalnız hərflər qalacaq. Ta, ta, bə, dildən, qut, qat, ta, bu, bu cəd, bə, dildən. Və xutbucəd edirik, yəni parpala edirik və parpala dedi nədir? Hər hansı bir hərfi yenidən təkrarən tələffüz etməyə parpala deyilir. Və, və bu parpalanın yaranma səbəbi nədir? Hərfin məxrəci, dil hər bir hərfi, yəni ə, e, hər hansı bir yemək toxunarkən və ya dodaqlar birinə e, e, toxunarkən hava axını tamamilə dayanır. Məsələn, bə hərfinin məxrəci dedi ki, dodaqlarının yaş hissəsini bir-birə vuraraq əb deyə tərəf çabır. Və bə hərfində hava axını fikir versək dayanır. Əb, əb, əb. Və, və bu zaman qalqala edirik. Yəni qalqala nədir? Bu hərfi eşidənə bildirmək üçün, yəni Quranı eş eşitmək istəyənə bildirmək üçün bu hərfi yenidən tələffüz edirik. Əb, b, əb, b, əb, b, əb, b. Aydın? Ona qola qalqala edirik və bu da əbtə. Əbtə sözün ortası və biz dedik ki, qalqala iki yerə bölünür. Hansıdır? Qalqala tusuğra və fəqqadətun kubra. Böyük qarqalar və kiçik qarqalar. Yəni, kiçik qarqalar əgər sözün ortasında bu 5 hərfdən biri olarsa bu zaman kiçik qarqara deyilər. Əbətəl, əbətəl. Yəni bir, yəni ə, e, sıxıntı və ya hərfin tələqqisi daha az olur. Əbətəl, əbətəl. Çünki sözün ortasındadır. Əgər bu 5 hərfdən biri sözün axırında olarsa bu zaman böyük qarqara olar. Əhəd hə? Kəsəb Fələq Yəni daha artıq Yəni bu səs və ya bu hərflər daha artıq bir səviyyədə tələffüz olunur. Daha böyük bir səs, yəni səslə tələffüz olunur. Huval əbtar. Huval əbtar olduğu halda biz bunu deyirik huval əbtar çünki ə, e, sözün sonu u ilə qutarır. Deməli, burada, burada da bək çəkdiyimiz zaman kuvvet ebtar'ya telaffuz edirik. Ee, burada şoku yan başı oku bakalım. Bəli. Dərs səsinə. Biraz bərk. Səhv qalıb danışır. açılmadı. Dạ, Zemzem'de dạ, kim oldu olsun? Bir dakika. Bir dakika. Evet. Varsa. Yoktu. Olmadı. Bir dakika. edən bir şeydir ki, tələsmək. Tələsmək. Yəni sözün bir hissəsində tələsir, bir hissəsində tələsməməyi ixtilaf edir. İnna a'taynəkəl kəvsər bunu ixtilas edir. İxtilas, yəni tələsmək. İnna a'taynəkəl kəvsər yəni inna a'taynəkəl kəvsər oxumuş ixtilasla tələsməkdir. Ona görə bir onda oxu. Yəni çalış, tələsmə. Ondan sonra kəlkəvsər, kəlkəvsər dedikdə, yəni ranı çox şəddələmə. Bəli, ranın təkrar sifəti var, təkrar. Ər, ər, ra, ra. Və dilimizin ucunu yuxarı damağa, yuxarı dişləri, kəsi dişləri damağına toxundurmaqla ər, ər deyən şey. Amma bu təkrar sifətini çox da vermək olmaz. Olmaz. Ona görə qarı oxuduğu zaman innə Aleyhəl kevkevsər Kevkevsər deyə oxunuşu düzgün deyil, çalış müsbəti ver və dili məxrəcdən çək. Yəni, əgər məxrəcdə saxlasan, dili e, həmin damanda, yuxarı təşkilçilərin damanda saxlasan, onda olar İnnə ə'qaynə kevkevsər Kimi verdin? Kevkevsər gəlməkdə olsaqdır. Gördünüz rahat təkrarlandı. Əgər Kəvsər sözünü deyib biri kəzdən çəksən, onda olacaq İnna a'tayna kəl-kəvsər Kəl-kəvsər Çəkin Kəl-kəvsər Amma məxnəcə saxlasam olacaq Kəl-kəvsər Kəl-kəvsər Gördünüz təkrarlandı. bu tekrara fikir e, ver ve çalış tekrar etme. Bir daha qardaş, birinci ayet. Kəlkəv sat. Mən biz dedik ki, ərəb dilində üç dənə sığ var. yapmışlardı. Bir daha ben çocuğun yanında olmasam. Aha, şimdi esasını. Şunlar dinde ne dedik? Baba. Bir daha bunu yapmış. Yok, sonu ince demedi. Sonu saf gibi dedi. Ama başka bir şey var. Onu, onu. Yok. bədidir. Yəni, səhv saymaq olar, amma əsas bir dənə səhv var. Lab əsas. Bir daha yox, burada da şamı diqqət etsin, bir daha. Bir daha zəhmət olmuşsan. Yaxşı, mən oxuyan iki formada siz fikir verin. Birinci e, düzdür, ikinci səhvdir. Fəsalli li rabbikə vənhar Bu düzdür. Fəsalli li rabbikə vənhar. Bəyəm oldu, bunda oldu. Səs bundan çıxdı. Biz deyir ki, İmam Cəmhur deyir, və hunnə nimən, thümmə nunən. İki hərf bunlayıq. Nim, sonra nun. Yamanı deyir, və hunnə nimən, thümmə nunən. İki hərf. Belə yoxdur bunun hərflərdə. Ona görə oxumaq. Fəsalli li rabbikə İran, İran səslə oldu, onunla getdi. Ona görə bu yoxmuş düzgün deyil. Fəsalli Rab dikə, Rab dikə. Və bunun da səbəbi nə, nədir? Səbəbi odur ki, məxrəc düzgün bir şəkildə tələffüz olunmayıb və səs hava axını B hərfində tamamilə dayanmalıdır. Rab, hmm, əgər uddan çapsa o deyir ki, Rabbim, Rabbim, Rabbim. Bizdeki bəl əslində tavaf mütəmamilə dayanır və tutulacaq və parpıl olur. Rabb, bekə, Rabb, bekə. Ona görə havanı bəl əslində burundan çıxartma. Burundan çıxartsan bu zaman bundan olacaq ki, bu da bununla minin səhvlərindəndir, bənin səhvlərindən deyil. Ona görə, Salli li Rabb, bekə, li Rabb, ربك وانحر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر وانحر فصل لربك وانحر 我忙，现在。 Məhəmməd bin Asli, Əslimi. Yəni, iki hərəkə miqdarı. İnnə şəniək, şəniək, innə şəniək, innə şəniək demək, düzgün oxunuş deyil, miqam oxu və kərkə. İnnə şəniəkə huvəl əbətə miqam. bir yani big love and we'll get yani benim de asist tekrardan değil ama yine de geydi değil. iki de okuyan birinci okumuş. Üzgün ikinci okumuşun septi. Kimenin? İnne şani'ete huvel ebter. Bu düzgünlük ikinci okumuş. İnne şani'ete huvel ebter. Huvel ebter. qalbini qalqala etmək düzgün deyil. Və yaxşı, bu, bəs bunu necə ə, e, qari oxuduğu zaman düzgün oxuya bilər? Dili məxrəcdən çəkməməklə. Dili, yəni ləm hərfinin məxrəcə haradır? Dilimizin ucunu ha yuxarı kəsişlə damağına toxundurmaqla əl, əl, lə, lə, əl deyə tələfiz olunur və qari oxuduğu zaman innə şəniəkə huvəl dili məxrəcə dəydirir. Çəksə bu zaman parpalı olacaq. Huval Amma çəkməsə huval əbqa və həmin yerdən də əlifi çıxartsa huval əbqa deyə düzgün oxumuş yəni olacaq. Ona görə innə şəniətə huval əbqa huval əbqa deyə oxumuş olur. Bir daha oxum qardaş. İnnə şəniətə هو الأبتر أبتر Əbtər və sözsüz ki, biz dedik ki, belə bir qayda var, yəni dilə də yaxın olan qaydadır. Əgər qalın hərflərdən biri gələrsə, bu zaman bu qalın hərf özündən əvvəl olan hərfi və ya hərkəni qalınlaşdırır. İhdina sıratəl mustaqim mustaqim sırat, ki, bilirsiniz, mustaqim veya huvel ebtar, ebtar, tar, tar, ebtar, ebtar, tar, tar. Şüpheniz, çünkü ra burada məzid qalındır. Ra, qalındır. Və ra qalın olduğu üçün də istər istəməz dilə hasan olur ki, daha hasan olur ki, dil çünki elə bir sistemdə bulub ki, onu sonra yaradıb ki, yəni dil yəni eyni zamanda qalın və incəni deyə bilmir. Çox çətinliklə. Əl-batin. E, əksər insanlar bu sözü deyəndə deyirlər əl-batin. Hətta Quran-ı Kərim deyirlər əl-batin, batin, batin. Çünki ta nədir qalın hərfdir. ondan gelen evvel harfi herkesi e olduğu için dile çətindir. Qalınla ince ve ya incə ilə qalın bir-birinə uyğunlaşa bilmir. Yalnız diqqət tələb etdikdən sonra veya buna diqqət getirdiğinden sonra deyildiğin o zaman ki, bu qalındır, bu incədir fikir ver, ondan sonra insan buna fikir verir. Ona göre bu görə huvel əbtəv təv huvel əbtəv təv açıq bir şekilde aydın bir şekilde oxunur. İnşallah bununla da kifayətlənər. Və subhanəkə Allahumma bihamdik. Nəşhədu an la ilaha illə ənt. Nəstəğfiruka Allahumma və nətubu ileyk.